Radījumā arī klausītāji, esam vēl joprojām svētceļojumā, um, salas pilsogri. Un kā jau teicu, kad šajā grupā ir uh, neparasti liels īpatsvars ar jauniešiem. Uh, un puišiem, un šeit ir viena vesela grupa nolasījusies, ar kuru tagad nedaudz gribu aprunāties, eh, kā ir, ka nokļuvāt šeit, un, un kāpēc ejiet, un kap, nu, kas patīk vai kas nepatīk, jā, varbūt tās arī tā eh, jāatbild uz jautājumu, bet pirms mēs eh, runājam par to, kāpēc ejiet un, un kas patīk, iepazīstiniet ar sevi, nosaucot vārdu un arī no kurienes esat. Es varu pēdējais. Droši. Um, es esmu no Tukuma, mani sauc Toms, un es eju, lai um, slavētu Dievu un lai beigās saņemtu prieku un atvieglinājumu. Uh, mani sauc Patriks, es esmu no Ikšķiles, un es laikam eju dēļ tā, ka uh, man cerāk būtu vasarā, tā kā vienkārši man patīk iet un tad arī lūgties reizēm. Jā. Mani sauc Dominiks, es esmu arī no Tūkuma. Es eju, tāpēc, ka man, nu, man patīk iet, un es jau eju otro gadu pēc kārtas, un um, tāpēc arī eju slēgt, slēgt dievu un izbaudīt laiku. Mani sauc Jākaps, es esmu arī no Tukuma, un es eju tāpēc, ka sen esmu gājis ar šo grupu, nu, vispār nekad esmu gājis ar šo grupu, un arī draugi šeit iet, un uh, lai slavētu Dievu. Mani sauc Rudolfs, es esmu no Tukuma. Es eju uz ceļojumā, lai būtu ko darīt pavasarī. Mani sauc Jānis Falīnskis, es esmu no Tukuma un es eju uz ceļojumā, lai nu, varētu. Va... <laughs> Daudz kilometrus noiet. À, tad, tad vienkārši iet, bet izklausās, visi esat tukumieši. Tu arī biji tukums, ja? Nē, es no Ikšķeles. À, Ikšķele visi pazīstamā, nu, gribat izklaidēties un atrast laiku, lai interesanti pavadītu šo laiku, ejot vairākus kilometrus un tā tālāk. Kas ir interesants ejot? Jo var taču, taču nogurums arī pārņem jūs vai nepārņem, ne? Pārņem. Pārņem. Nu, turpinam, turpinam iet, zinām, ka nu, drīz būs, nu, nu ceram, ka izdzīvosim. <laughs> ejam līdz tam, ejam, lai mēs varētu paēst pusdienas un uh, forši neskarogus. Jā, jā, mēs, uh, kad apnīk uh, vienkārši iet, tad uh, var arī nomainīt uh, reizēm karognesējus vai arī uh, to, kurš nes rustu un tad uh, pats panes kādus kilometrus uh, rustu vai arī karogu un pēc tam iedot kādam citam uh, kurš vēlas un atpūsties un uh, turpināt sarunāties, vai arī, ja ir uh, lūkšanas, tad uh, palūkties. Kā ir ar lūkšanām? Vai patīk lūgties? Kas patīk? Ko patīk lūgties? Es skatos, vienam ir sarkanas rožu kronis kaklā uzkārts. Māja ar galvu, ka nē. Eh, Kur, kuri te teica, ka grib palūkties? Lūkšanas skaita arī. Mēs visi, es, uh, eh, kad aiziesim uz Aglonu, noteikti aiziesim pie diemāts, nu, palūkties augšā. Um. Vai paši izvēlējāties iet šajā ceļā, vai jūs vecāki sūtīja? Jā. Um, izvēlējos tāpēc, kad uh, draugi uh, arī gāja. Tad jūs visi esat uh, vienā draudzē, varbūt tās arī? Jā. Jā? Nu, es, neesmu, es neesmu ar viņiem vienā draudzē, bet es viņus zinu un pazīju. Aha, un, un kā... Uh, Kā jūs domājat, eh, kas ir pats svarīgākais svētceļojumā? Slavēt Dievu. Slavēt Dievu noteikti. Lūgties. Lūgties vairāk nekas? Izbaudīt laiku. Sadraudzēties ar citiem eh, sveciniekiem. Liederīgi izmantot doto laiku. Un kā jūs liederīgi svētceļojumā izmantojat to doto laiku? Lūdzamies, slavējam Dievu. Mm, rožu kroni. Lūdzam. Mm. Ko jūs gribētu novēlēt rādījumu arī klausītājiem? Ja jums tagad ir iespēja kaut ko pateikt, rādījumu arī klausieties, es gribu pateikt, ko jūs gribētu viņiem pateikt? <laughs> Lai projām klausās rādījumu arī. Lai arī piedalītos sveceļojumā tiek spēja. Nu, lai veselību, lai varētu arī iet sveceļojumā. Uh, Bet, bet, ja nevar, tad vismaz uh, noskatās uh, misiju nu, attālināti. Vai klausās rādījumu arī ēteru? Ja? Jā. uh, <laughs> nu, es arī, kad lai uh, nevis uh, tikai klausās, kā iet citiem svētceļojumam, svētceļojumā, bet, bet arī nāk un pašu piedzīvo. Kādu to? Paši sirsnīgs paldies visiem! Uh, Eh, eh, puišiem. Eh, viņi nav vienīgie, ir vēl daudz citi jaunieši. Ceru, ka mums būs iespēja arī ar viņiem īsi aprunāties. Paliekam eiterā!